Peio Hospital, egunon? Egunon, bai, jose, eta egunon, entzule guzi eri. Maite dirinen e, eh, eriotzaren berri jakin dugu, azte E, eh, maite dirin, zuk ezagut, noiz ezagutu zenuen, e, ze, ze urtetan eta ze eguretan? Digo, horatzen ez, maite dirin ezagutu nuela, baigurrin egin zen kantaldi batean. Maite orduan, errepusiatu berria zen hemen iparraldean, eta Lehen aldikoz dut kantatu zuela hemen bai gorrin, eta memento batean gogoratzen aiz oso ondo emozioa ere nagusitu zitzaiola. Eta orduan txe, egin nuen nik hori ze urte, ba, behar bala irurogeita amabi amairu izan behar zen, bai. E, ze kantakera mota zuen gara hartan maite dirinek, zautu zenutenean? Bai, maite dirinek, gero bere kantuak e, gehien bat behar bada hortziken ikuskizunean agertu zituen nik eh, gogo handut maitek eh, transmititzen zuen eh, nola esan energia edo edo gogo beroa, ez? Nekatzaria bezalako kantu bat kantatzen zuenean edo edo zenbat eta zenbat bai garai hartako esan esan dezake erresistentzi kantua zela eta maiteko hortan ba, joko handia zuen, bai, bere ahots indartsuarekin. Gero, e, garrai hartan, e, bai ipar eta bai egoaldeko kantarien artena harremana aski handia zenuten, bera bizkaitik eh, heldu zen, e, e, bizkaite erbestera ere joan berri izan zuen, nolakoa zen giroa garrai hartan zuen artean? Bai, ba, ni gogoan dut, maite diri bai esetik, eh, etorri zela. Eta gure artean, ba, kantaldietan elkartzen ginen hainbat kantari, ez? Etzen, oendikan, kontzer, bakarriko kontzertu egiteko eh, aukerarik, gerosiago etorri zen hori, eta alkar askotan ikusten genuen, eta nik gogoratuko nuke ere beste oroitzapen bat maiterekin. Irologuita, mabostean, Flandrian, antolatu zuten lehen dehen kantaldian elkarrekin izan ginen. Flandrian irurogeita amabostean Flandriarrek antolatu zuten hemengo ikastolak laguntzeko elkarte bat, flik izenekoa, Flandriatik ikastolentza. Eta hainbat urtez kantaldiak antolatu dituzte Antuarpeneko auditoriumea entzundegian, hango universitateko entzundegian, eta maiterekin egin genuen entzuzen lehen lehen kantaldia irurogeita amabostean. Oroitzapen handia da niretzat, bai. E, bere mm, Eh, emaztekiko borroka eta feminismo ere hainitz aipatzen aipatzen du, bere diskoat atera, zuen zuenez, aizpatasun hor laro gehian eta beste iruiten meritzen uste dut, hori eh, aldarrikapen azkar hori bazuen, ez? ah, bai, bai. Eta gainera gogoratu behar da, emazte gutxi zilela orduan kantari, hortzikenen, patxika eta maite ziren kantariak maribel etxezarreta musikaria zen, eta bai Bernard Etxeparen Cheparen olerkiak eta poemak nola kantatu dituen maitek, bai e, emakumetasuna aldarrikatuz eta zentzu osoz. E, gero e, aldizperak e, musika lirikora eta musika e, beste musika batzutara egin zuen jauzi, ez? Berantago, ez? Bai, bai, hori bere ibilbidea hori izan zen, ez? Bere autu osoa izan zen eta pentsatzen dut hortan ere gozatuko zuela. Gero, beste gauza bat, ere, esan ezake, maitek, ardura haundia eraman zuela einaut larralderekin aur kantu txapelketen antorakan, antorakuntza. Urtetan, maite eta e, einaut larralde izan ziren txapelketa bian antolatzaileak eta hortan ere zorra handia diogu maiteri, ez? Ederki ba, ba mila esker lekutazuna maiteagatik, peio? Bai, eta aurrera segi.